Maiatzak sei gaur aste artea da eta berri hon albistegia duzue berriozari erratiaren albiste emankezuna, ze titularrekin ireketzen dugu gaurko albistegia xabi. Bai, garazi bordabidea kalean erletegi bat kendu dute. Bordabidea kalean kokaturiko erletegiak kendu zuten atzo iruñako suhiltzaileek erletegia musika eskolatik gertu dagoen berdegune batean kokatzen zela erretiratzea baloratu zuten musika eskolako ikasleek eta inguruetan dagoen parkearen erabiltzaile erabiltzaileek herleekin arazorik izan ez zaten. Berdintasun teknikaria lanean dagoeneko. Duela aste batzuk berdintasun teknikariaren hautespen probetan lortutako emaitza zaritu ginen orain aldiz berdintasun teknikariaren inkorporazioa zatzuko egunean hasi zen Amaia Zalba teknikari berria lanean honekin Josu Baio kiruleko teknikaria bere betiko beharretara etzuliko da berdintasun alorrean eginiko lanak utzirik. Eta dekatronek irtera berri bat izan dezan eskaera birregin eh, du berrezarko gobernu batzordeak. Iruñerriko komunitateak eta berriozarko udalak dokumentu berri bat adostu dute. Horretan, zortziko korrotonako osaturazioak didela eta dekatlonek irtera berri bat behar duela ondoriozatzen da. Orain martxuan eh, onartutako pesisan dokumentua erantzidadin espero dudalak. Eta berriozarko lehen argazki gintza astea martxan da. Bergazki kolektiboak argazki gintza astean, astea martxan jarri du atzo esatekoa arentxa makirrien eta patxipiti jas buzera maileak beren afizioa solastu ziren berrogei bat pertsuna bildu zituen ekimen batean. Honera, dakarzkigu beraien esanak. Dakizuen ez, eh, berriozarren argazkilari talde berri bat sortu da, bergazki izenekoa, Eta talde honekin argazki gintza gultzatu nahi dugu gure herrian. Horretarako bai kastaroak, bai irterak, bai tailerrak antolatuko dira. Azken finan, honen inguruan elkargune, elkargune bat sortu nahi dugu eta bergazki hasiera aziera ofiziala emateko e, argazki gintza astea prestatu dugu. Honen barnean itxaldiak argazki irrabila, argazki txangoa eta bergazki kideek egindako erakusketa hau izango duitu zuen. Aste osoan zehar bergazki kolektibokoen bat argazke beren lanak kulturgunean erakusgai izango dituzte. E, atzutik aurrera ikusgai, ikuspuntuak izeneko erakusketaren barneko argazki lanak e, bihar aste Eta ostiralean ere solasaldi bi bata, txusak hartia, kamonekin eta arte eskolago historia irakaslearekin bestea. Bilar López Baiesekin agentzia eferentzat lan egiten duen argazki kazetariarekin. Larun batean ordea argazki laritza raliaren bigarren edizioa ospatuko da eta ikandearekin amaitzeko argazki txangoa eginen da. Eta garasi argazkilaritza gutxi gabe euskara merkataritza bultzatzeko ekimen berezia. Euskara eta herri merkataritzaren arteko erlazioa eslatuko duen argazkelanen lehiak eta antolatu da. Euskararen paparatziak izenez ezagutzen den ekimen honetan parte hartzeko argazkia WhatsApp edo Telegram bitartez bidali alko dira. Zuzenki 6 bederatzi bi, zazpiru, 0 bi, berroita 6 zenbakira. Urtxe Rosa Ramos, Euskara teknikarien deklarazioak ekimen honi daukionean? Bueno, ba, Euskararen paparatziak eh, bada Euskara Merkataritza programaren barneko lehiaketa eta herritar guztiei proposatzen diegu e, Merkataritza eta Euskara lotzen dituen argazkiak atera eta zei bederatzi bi zazpi 0 lau sei telefonora e, WhatsAppez edo Telegram programen bidez bidaltzea. E, maiatzaren amabetik, hogeita bostera, eta aukera izango dute ba, e, bai argazkeriko berenak eta baita parte hartzaile guztien artean egindako sosketaren bidez ari batzuk, e, batzuk lortzeko. E, lehiaketaren oinarria kontsultatu daitezke udalaren web horrian. Eguraldiaz mintzatzeko unea dugu orain, zer diogarko iragarpenak arazi. Zerua odeitxu edo oso odeitxu egongo dela erdimailako odeiak eta goi odeiak nagusi goizean egoeki aldeko aizoul bizi biliko da eta arratsialdean xabi ipar osageira aldatuz. Beraz, temperatura maksimoak gaur nabarmen jetxiko dira. hau izan da guztia gaurko albistegiari da okionez, informazio gehiago zen orduetan berriozar hozari erratiaren sintonian FMko egun edo orduro interneten eguzkiplaza.neten. Mm.